así, completo esto. Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu televista eta irratia. Amata tu televista eta piztu irratia. ¡Herri Badira, hogeita mala urte San Bizenteko jaiek ospatzen direla. Hogeita urte eusoa laitzen. Hogeita urte jaia, musika eta kultura kalera teratzen. Hogeita mala urte udalak jarritako ostopoei irudibenez aurre egiten. Hogeita mala urte umeak, gazteak eta ingazteak ez direnak elkarrekin jaioz gozatzen. Hogeita mala urte eta maika bizipen. Horrek guztiaren inguruan, itxegiteko... Elba Frankorekin jai batxorde kidea e, bildu ginen eta gauza pilo kontatu zigun. makala jaien ikurra da. Duela urte batzuk, San Bizenteko kalean, bebekaren aurrean, basegoen makala bat. Eun urtetik gorakoa zen. Hauzokideok metidanik ezagutu dute han eta esaten zen bere sustraiak San Bizenteko partera ino aiegatzen zirela. Baina palazetearen atzeko etxeak egin zituztenean mostea erabaki zuten erdian zegoelako. Hauzokideok aurka agertu ginen eta erabaki horren kontra mobilizatu ere baina egun batean udaletzekoak goizeko laura kaldera joan ziren inorkez ikusteko eta moztu zuten. Hor, geratu zen motxondoan plaka bat jarri zuten, eta momentu hartan erabaki zuten makala haien irudia izango zela. Makala da San Bizenteko jaien irudia. a León para... Bueno, León <laughs> Naya, Arrachaldeón Naya. León Tamara. Tenemos buen día hoy, como habéis podido observar. Y nada, aquí estamos. Hemos introducido el texto de las fiestas de Sambi porque empiezan en un par de horitas. Y bueno, nos reíamos porque hemos metido a la gama porque no hacía falta decir quién nos había contado todo esto, pero lo hemos dicho y bueno, pues ya está. Él ha sido durante muchos años una de las personas que ha estado participando en la comisión de fiestas y bueno, ahora que ya no está, pues le mandamos nuestros <laughs> saludos, saludos desde aquí, ya que la, hemos nombrado. Y, bueno, invitamos a todo el mundo que se acerque. Luego tendremos a Rate, que nos contará qué va a haber este año y un poco también de, de la historia de estas fiestas y lo de siempre. Y además tenemos, hoy tenemos invitados especiales, tenemos de visita a tres chicos de Trapagarán que también eh, se están animando a crear una radio y nos han venido, han venido de visitilla, así que también hoy estamos aquí un montón de gente. Y Oliver en los botones, por supuesto. información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Eta ja eh, berriekin hasiko gara, lehenengo berria barakaldon, eskuko telefonoen neurrigabeko erabileraren kontrako kanpainaren balorazio eskorra egiten du eguzkik. Pasaen ustaiaren hogeita zeian, barakaldoko udalosoko bilkurak, adingabekoen eta mugikorren erabileraren inguruko mozioa onartu zuen. Eguzkitalde ekologistak aurkeztutako mozio hau, hau betez onartua izan zen. Mozioaren testuak Europa mailako hainbat erakunde zientifiko eta instituzionalek indako gomendioak zerrendaztea gain hainbat erabaki zekarren. Adibidez, umeek egiten duten telefono mugikorren neurrigabeko erabilearen kontra kontsientzazio kanpaina bat bultzatu eskolako agenda hoita bat barruan, udalak dauzkan bitarteko publizitarioen doako erabilera egin eta kanpaina hau 2012ko gabonak baino lehenago gauzatzea besteak beste. Y bueno, como siempre, el ayuntamiento dice mucho y hace poco y, y bueno, después de, de aprobar esta moción eh, ha hecho pues pues casi nada, ¿no? Y, el grupo ecologista Eguski está denunciando la falta de seguimiento que se le ha dado a, esta moción y, las, las palabras que se han quedado en papel mojado ya que han puesto un par de carteles en algunas marquesinas y han hecho una charla y ya les parece que, que está solucionado, ¿no? Se supone que esto iba a hacerse antes de las Navidades y que se supone que es en una época en la que aumenta mucho la compra de dispositivos móviles como regalo para niñas y niños demasiado pequeños para llevar móviles. Y bueno, desde el gobierno municipal eh, no han hecho nada para informar de los riesgos asociados a estos aparatos, que, era el objetivo principal de esta moción. Eh, así pues, el daño pues, eh, está hecho, pero eh, la problemática recogida en esa moción sigue vigente. Y por tanto, desde Guski piden al Gobierno municipal que actúe con seriedad y decisión respecto a este problema, que la verdad que es bastante grave últimamente, y cumpla los puntos recogidos en la, en la moción de manera que, esté, que, esté en conocimiento pues, del conjunto de todos los baracaldeses y baracaldesas, así como de los aitas y amas que tengan hijos e hijas entre esas edades. Para las personas que quieran conocer la, ah. moción y, los riesgos que, traen implícitos tener estos dispositivos, bueno, tener móviles a los, también para las personas mayores, pero sobre todo para los niños y niñas pequeñas, en el recolore.org tenéis esta noticia y ahí está entera la, rueda de prensa que ha dado Eguski contando también la moción, así que ahí la tenéis. Buru belarri guzaia zen gera Ondo dagoen ari gaizkia egite Izakio Eta jai bat daukagu urtarrilaren hogeita zaien urbiz, usurbilen, e, eh, korreik amazortzi, eh, e, eh, Euskal Dutzen eta alfabetatzen ari diren milaka eta milaka pertsonak omendu nahi ditu, Eta horrezegatik egatik, eh, e, aurten omenaldi bat egingo dute eta kalean aterako aterako dute, bueno, beti bezala, no? Jaia, ikasle eta euskal guztiak e, biltzeko asmoarekin. Orduan zita da, ursur bilen, urtarrian hogeita zeian, txotxe egiteko eta barakaldotik noski abundatu dugu garela, beti bezala. Bai, bai, beti bezala. Eta egitaragua? Egitaragua, ba, goizosoan zehar kale animazioa, e, ordu batean bertsolariak eta kupelen irekiera, gero pintxo daztaketa, ordu bita erditan, laute erditan izango da ekitaldi nagusia, ondoren erromeria eta ondoren gabeko beratxetan ez nebeltzain kontzertua. Ez da plantxarra. Orduan, eh, zen emateko, pues, eh, aekako sarrera dago eurotan, e, eurotan, markatu, jatekoa, sagardua, kontzertua eta autobusa barne, eh, oso merke. Oso merke, Eta izen emateko, azken egun, aurtarriaren, hogeita lauan. Bueno, y una semana más, eh, Berrio Ochoa eh, sale a la calle denunciando y en este caso ha denunciado la falta de personal existente en las oficinas de, de la en nuestro pueblo. El lunes, el lunes 14, llevaron a cabo una movilización ante el Servicio Vasco de Empleo, la de Baracaldo Centro, con el fin de denunciar el, como hemos dicho, el escaso personal existente, ya que solamente cuenta con dos, con dos personas en las oficinas de la MIDE de Baracaldo. Teniendo en cuenta que nuestro municipio cuenta con 9.500 personas desempleadas y que además el 57% no tiene ningún tipo de subsidio, o las 6.500 familias baracaldesas que perciben las prestaciones sociales que gestiona la ENVIDE, se impone pues, un número máximo de personas que pueden ser atendidas diariamente. En este caso son 50 personas, con lo que supone pues, que la mayoría de las veces las personas usuarias de estos servicios tienen que guardar cola incluso desde las 5 de la mañana. Bueno, eh, tenemos dos oficinas de la Envide en Baracaldo, que eso no quiere decir que haya dos personas, pero, pero bueno, ese es un pequeño <laughs> detalle que nosotros contamos información un poco sesgada, pero tanto <laughs> como la ya es mucho, mucho decir. Entonces, bueno, eh, hay muy poco personal, pero hay más de dos. Hay más de dos. Hay más de dos. Entonces, eh, bueno, río. que añade a todo esto que, esto cumple la, normativa que rige la tramitación y resolución de expedientes. Estamos hablando de, expedientes de personas que, ya no cobran el desempleo o que, que están a, esperas de un subsidio y que no pueden estar esperando a, que los trámites burocráticos derivados de una falta de personal pues se cumplan porque, porque bueno, está el día a día también detrás de, de esta pues incumplimiento de, normativa. ¿no? Por ese motivo, esta movilización se ha denunciado que las personas usuarias de, las oficinas del Ambide en Baracaldo se encuentran en, una situación de muy malas prácticas que vulneran sus derechos y les dejan sin recursos y en la calle a familias afectadas por, la crisis económica. Baracaldo, jakinarazi udal gobernuaren asmoa pronto Oiolako urtegiarekiko loturari eltzea dela. Izan ere, alkateak zeinatu beharreko dekretuaren zain dago lotura gauzatzea. E, beti bezala, bueno, hori horretaz jaitz egin dugu aspaldi eta daramagu ez dakitzen bat hilabete, hori bai. bai Egoa, ze bai, bai. hilabete hau denuntziatzen, ze espitzuko jendea eta eguzkiko jendea horren e, ba, atxea dago. Daramagu ustaian uste dut izan zen lehenengo, lehenengo sinadura, mhm. eta guztuan elotu zuten lehenengo aldiz e, oiolare, oso, oiola pantan hori, eta eta berriro gaude horretan, no? Como eh. contábamos... Cuenta, cuenta. Contábamos esa. <laughs> <laughs> Contaba Tamara, muy bien explicado, por cierto. que se va a volver, eh, quieren volver a conectar otra vez el agua, el agua que se consume en este pueblo, en el pantano de Yola. como sabéis, se viene denunciando desde hace tiempo ya, pues que ese, el agua de ese pantano contiene lindane. Eh, y entonces en estos momentos habían acordado, se habían, eh, había varios acuerdos en el que se, se instó a la desconexión, se aceptaron, pero ahora nuevamente el ayuntamiento ha decidido saltarse pues todas las todos los protocolos existentes y va a volver a conectar este agua. Entonces, lo único que falta es la firma del señor alcalde, que seguramente que lo hará en cualquier de estos días, y volveremos otra vez a tener agua contaminada en nuestros grifos, en nuestras casas. Ya, y es una pena que estén con este rifirrafe, ¿eh? porque ya llevamos un año con, con estas denuncias desde, el grupo, desde los grupos ecologistas. Ya se ha demostrado que se hizo un peritaje bastante exhaustivo de los niveles del lindane, que muy, muchas veces, sobre todo cuando sube el caudal, eh, ya pasan de ser los mínimos permitidos, se, por eso se desconectó y aún así, aunque eh, el, ayuntamiento nunca, nunca reconoció que, eso tenía peligro, aún así se, desconectó, con lo que algo... Algo verían. <laughs> y ahora otra vez pues están viendo la posibilidad de volver a conectarnos. Así que bueno, sabemos que hay gente ahí detrás denunciándolo y, bueno, pues les agradecemos que lo sigan denunciando y que sigan dando información en las casas y que sigan luchando por meter en los plenos municipales pues estas mociones. Y que como el alcalde de nuestro pueblo no vive en este municipio, pues no se siente, no, tiene mucha preocupación por, por el agua del grifo de su casa. Bueno, eta lehen komentatu dugun bezala, ba, samiko festak eh, hasiko dira gaur, gero zeago, eta gazteak beste behin, ba, festa eragile eh, izaten jarraitzen dira. E, ate joka ditugu, San Bizenteko festak, eta edizio honetan ere gazteek izango dute zelan disfrutatu. Barakaldoko hausoko kaletan, e, hain justu, e, asteburu honetan San Bizenten, badatozen egunetan. Barakaldoko gazte mugimenduak, Barakaldoko gazta asamblada, kiretargi makume gazten elkarteak, ikasla bertzaleak eta mar urte betetzen dituen makauen gazte konpartzak, bat eginen, proposamen potoloa lusatu dugu dio udalerriko gazteri guztiari. Eta bihar ospatuko da, samizenten, gazteguna. Denetarik egongo da, goizean ordu batean txupina eta arrera, ordu bat arditan poteo batukada, iruretan herri baskaria. Eta ratxaldean, ekitaldia, Errijolasak, jolasak, makauen amargan urte urrena kantapotea, eta gero erromeria kerbeltz. Orduan bihar gazteen eguna. Ba, egon bergara. Gure eguna. <laughs> Gure eguna. Y bueno, hablando de Lambide otro, otra vez, siempre bien, como vosotros sabéis. Eh, pues la está ahora pensando retirar las prestaciones a personas acogidas en pisos, centro de días y albergues. Y bueno, el movimiento contra la exclusión social, que está acostumbrado a desnudarse delante de las diputaciones y de los ayuntamientos y, de los gobiernos, pues parece que, esta semana de frío horrible pues no ha sido menos y, ahí estaban durante la inapacible mañana del martes eh, delante de la delegación del gobierno vasco para denunciar el último rocarte social aplicado por el Servicio Vasco de Empleo, el AMBIDE. Y bueno, para ello, nada mejor que despojarse de, sus ropas con el fin de mostrar la manera, de manera gráfica cómo afecta a una gran importante parte de esa sociedad el recorte, este nuevo recorte. ¿no? Esta medida, además, pues, supone que las miles de personas acogidas en los recursos asistenciales y en proyectos de inserción social, pues a partir de ahora no podrán optar a las diferentes prestaciones que gestiona la AMBIDE. En concreto, solo en Bilbao, mil personas del municipio dependen de estos recursos. Y de esta manera, la AMBIDE y el Gobierno vasco excluyen a los colectivos más, vulnerables y más necesitados, como viene siendo habitual, a la vez que imposibilitan, además, toda capacidad de inclusión. Las consecuencias de esta medida, sobre todo, pues, tienen repercusión en las personas que viven en la calle y que intentan acceder a la RGI a través de un empadronamiento colectivo en los pisos, centro de día y albergues, que a partir de ahora verán denegada su solicitud. También las personas que residan en pisos de inserción acogida de forma temporal por diferentes motivos, por exclusión social, enfermedad mental o minusvalía, no van a poder independizarse ni hacer una vida autónoma y los diferentes planes de inserción caerán en saco roto al no disponer de personas destinatarias de los mismos de ninguna ayuda económica para poder desarrollar una vida digna e independiente. Entonces ahora están atacando contra lo más excluyente, excluido de la, de la ya por sí excluyente sociedad en la que vivimos. Planeta y en Sestao eh, eh, hacen un llamamiento a paralizar las medidas de, control social. Debido a la intención del equipo de gobierno municipal de Sestao de instalar dos nuevas cámaras de videovigilancia en la plaza Tres Concejos de Chavarri, EH Bildu ha manifestado su preocupación por la vía adoptada por el PNV, ya que eh, vuelve a apostar pues, por sistemas de control social que en poco ayudan a solucionar los problemas que tiene este municipio. Acusan así al, equipo de gobierno de apostar por una estrategia de control masivo de la ciudadanía y un modelo de policía punitiva y no integrada en la vida social de los barrios. Bueno, EH Bildu ha denunciado esta medida como, como coercitiva, ya que, es un hecho que si no se garantizan los derechos sociales a todas las personas, se acrecentará la exclusión de buena parte de los y las ciudadanas y estas situaciones dificultan la correcta convivencia y, por eso sigue aumentando la, la delincuencia. ¿no? Entonces parece, o sea, H. Bildu apuesta por, por afrontar los problemas desde la raíz y, no ya en la consecuencia directa y en la vigilancia excesiva. Estos son amigos del alcalde de Baracaldo que pone, en Juan de Garay, cámaras todos los días y el de Bilbao que ya no tiene ni, ni sitio donde ponerlas. aquí que tenemos ejemplos tan claros de 16, cada 16 metros un policía municipal eh, los fines de semana y cuántas cámaras habrá en esa zona, ni sabremos ni las sabremos nunca. ¿Para lo que sirven? Y exactamente para lo que sirven. Y nos vamos a Grecia, que mañana, el 19 de enero, la plataforma unitaria contra el fascismo y el racismo en Grecia, con, un apoyo, con el apoyo de muchos movimientos sociales, asociaciones de inmigrantes y gente de diferentes ámbitos culturales, ha convocado un día de acción contra los nazis fascistas de Amanecer Dorado, que toma nombrecito que se pusieron. Como sabéis, ya hemos contado en algún momento, en las elecciones Amanecer Dorado, que, que es un grupo, pues no sé si llamarle neonazi, eh, sacó un 7% pues de los votos, 18 diputados. Y bueno, se, dedican sobre todo a realizar programas racistas, a apuñalar a personas extranjeras y destruir las tiendas de inmigrantes. Por eso se hace un llamamiento para que, que se apoye esta movilización contra el racismo y, el fascismo en Grecia y desde Euskal Herria diferentes colectivos antifascistas e internacionalistas van a mostrar su solidaridad y mañana se van a juntar a las seis en la Gran Vía, con lo que invitamos a la gente a, demostrar su solidaridad. eso es, en la Gran Vía, en las oficinas del Parlamento Europeo que, el Parlamento tiene en Bilbo. A Gran Vía 33, que eso está de Moyúa hacia el Arriaga, hacia el Arriaga no, de Moyúa hacia Sagrado Corazón, pues ahí a la izquierda se ve la banderita. Eta ja berriekin amaitzeko Galiziara goaz, e, Galizako brigan gazterakunde independentistak, ba, errepresioaren kontrako kanpaina berria martzan jarriko duela jakinera du. Hemen Euskal Herrian badakigu zer den errepresioa, eta egunerokoan ba, militante jasaten duten errepresioa salatzeko, eta honi ekonomikoki aurregin alizateko ba, kanpaina hau e, atera dute kalera. Izan ere, konkretuki, amabe mila euro baino gehiagoko izunak esarri bai dizkiete eh, azkenaldi egunetan, azkenaldi astetan, eta datozen egunita eta hilabetetan diruko puru hori ordaindu behar izango dute. Milan Astrai fascistaren eh, estatuaren kontra egiten zehatzagatik, muralak egiteagatik, gazteriaren aldeko zazpigarren e, jarduen alditeko jardunaldietako nahaldietako manifestazioan parte hartzagatik, no, esto peligrosísimo, no? 2000 maik agarren urteko urtarrileko e, greba jardunaldian eh, bakalteak sortu hemen zituztelako, eta, eta bar. Betikoa, ezagutzen duguna. Bai, bai. bai. Orduan, ba, erakundeko kideen azalpenaen arabera, ba, ziratik jasarriak izan dira erakundeko kideak, E, atxiloketak, e, zeraketa faltsuak, izunak, paretu bera izan dituzte, eta nako hau ba, beste adibide bat baino ez da izan eta oztopo guztien gainetik aurrera jarretzeko erabaki hartu tebrigakoek izildu gabe eta eskatasuna lortu arte. Orduan, eskatzen ari dira dirua, e, batez ere izunak e, ordaintzeko, orduan nahi baduzue e, webean daukagu ba, kontuko rontea, ez da... ahora orain ezin dugu bueno, vaya aldugu baina ez da, esortarako balio esan tu corrontea, baina, bueno, hor daukazu eh, han, abierto en el Banco Santander, que eso igual hay que mirárselo también. Pero bueno, eso es mm, desde aquí un consejo a los gallegos que el Banco Santander... Pues, que lo hagan en mesas, En cuestiones populares. <laughs> sí, eta, bueno, hor dago kontu karrantean, nahi baduzue... sobra eh, hor sobratzen su <laughs> zerbait, ba, ba, Galiziako jendea behar da. Bueno, eta honekin ja abukatu ditugu gaurkoz berriak, orain oliberrek jarriko digu kanta polit bat, eta justu ja mm, gero, ostean, ba, arrateri egingo diogu elkarrizketa, ganera sorpresa dugu eta arrate hemen, beraz asko sobeto. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Pada bada vira, nara bachira, nara bachira, pan. Bueno, va a arrate? Bai, pues arratsaldeon Hemen daukagu arrate, da San Bixenteko komisio, bueno, komisioen izenean etortzen da. Bai, jai batxordeko izenean <laughs> behartu naute etortzen. <laughs> Hori. Uste lanean daudelako hor, eh, jotazu, ba, azken ikutuak emoten batxondetan, eta eta ikurriña jartzen, ausatik tali dana. Eta, bueno, ba, badaki zu, egon zara gurekin, noizbenka. Bai. <laughs> Ba, orduan, ba, badaki... ni zaziburu elkartekoana ez, eta aurten, ba, bueno, San Bixenteko jai gaudere, e, programazioan ba, zenbait ekitaldi proposatzen eta ba, bueno, tokatu zaite nirite tortzea. Uh -huh. Orduan egiten dugula e, e, inkesta bat hasi baino lehen zu esagutzeko eta jendeaz batez ere jendea esagutzeko. Orduan basiko ba, gara horrekin. Osondo, bueno, baki guzien ausokoa zaren, baina esaten badigu zu berriz. <laughs> bueno, ni bihotxez, eh, San Vicentekoa naiz, bizitxazoa eh, han eman dudalako, baina azken urtetan ba, bagatzara jitsi naiz eh, bizitzera. Orduan, ba, bueno, hor nago nire betiko, nire betiko zalantzekin. Nongoan ezen, ba, ni berez sentitzen naiz San Vicentekoa. Mhm. Eta zer dago falta eta zer soberan zure osoan? Bueno, ba, San Vicente eh, nire ustez, e, ba, ba, faltan, e, gauza asko ba, botatzen ditugu faltan, baina, seguraski, igual, e, ba, momentu honetan, e, ikusten duguna, ba, apurbet, e, ez dakit, e, agian, e, jendearen arteko harremana oso ona izan da azken urte hauetan, baina falta zaigu apurbet, e, hori asaltzea kalean apur bet. Ne hori da, e, gelditzen zaigun gauza bakarrez da, eta goeno irigintzari e, eh, dago ba, ustez ba, osoan nahiko zerbitzu desente dauzkagu, E, ba, bueno, ba, gure ausorako, ez da, mhm. horretaz ez dezin gara kexatu. Mhm. Eta berrez jaioko bazina, e, zein herri aukeratuko zenuke? Ni beti barakaldarra izan da zelako ba, barakaldon e, e, barakaldon berriz jaiotzea erabakiko nuke. Ze benetan, ba, gure herriak badauzka e, sarma batzuk oraindik e, ezagutu, ezagutu gabe daudenak, baina guk geuk aztertu behar ditugu eta eta analizatu behar ditugu hortik e, ba, zea, e, emaitzak ateratzeko. Mm -hmm. Bai, barakaldarrak sentitzeko bari ba izan behar dugu. Eta zer atorkizu burura, barakaldo hitza entzutea joan? Jo, ez ezaia, bestakit ba. No, baina petxatu barik. Ba, ez, ez dakit, ez. Ez, ez barakaldarra, ba, a ber, nik bari, ba, bai, e, izaera horrekin ondo sentitzen naiz. Ba, barakaldarra izan ez, e, bare, ba, ba, mundu osora zabalduta. Ba. Eta zan ikusten duzu gure herri amar urte barru? Ba, e, gauzak ikusita, ba, zail samar ikusten ditut, baina e, elkarla, elkarlanetik, ba, gauza e, ikusgarriak e, ba, igerri daitezke, ez da? Eh, gero igual komentatuko dugu, baina aurten inoiz baino diru gehiago jaso dugu ba, e, komertxante, ta, e, gandik, orduan horrek zerbait esan nahi du. e, ezagutu nahiko zenuken leku bat, eta beste bat, ez duzuna, ez duzuna ezagutu nahi, Uh, eh, eba, segurazki ezagutu nahi ez dudan leku bat gartzela, segurazki ez da? Inorke eh, ezagutu nahi ez lukeen eh, leku bat. Eta ezagutu nahiko nuken leku bat, ba, <laughs> egia esan da ba, aurreko egunan egon ginen, ja, datorren urterak, aurt, datorren udarako lekuak begiratzen. Jo, eta, eskarrillo, <laughs> Bai, bueno, eta, eta gutxi gora bera, plantamendu asko badaude hortik, ba, ez da? Ba, aldea ezagutzeko gogoak dauzkat. Eta horretan e, begiratzen ari gara kuadrilan. Uh mhm. ah, -huh. juteko asmoa. Eta pertson, orain pertsona, guztatu, e, eh, ezagutuko ez nahiko zenuken pertsona bat? Ezagutu nahiko nuken pertsona bat, ze zaila. Bueno, badau pertsona asko, ne ustez, e, e, gizarte... Gizarte lana lanean edo gizalanean e, aritzen den jende asko ezagutu nahiko nuken eustez e, eh, bari interesgarria izango litzateke olako pertsonak. Batez be, jendearekin lan egiten duen eh, bari ba, pertsonak ezagutu nahiko nituzke. Ez, ez famatuak izagetegatik, baizik eta lan interesgarria egiten dutelako ba, beste, beste pertsona batzuekin. Mm <laughs> -hmm. Bueno, amaitzeko, bai. desio edo amets bat? Desio bat, Ba, euririk ez egitea <laughs> bihartik aurreta. Arrate, mesedes, arrate, no, no, no, no, no la damos por valida la respuesta. beste bat, vamos, beste bat. Bueno, ba, aurrekoan bezalase, eh, ona etorri nintzen ean, eh, sasibururen izenean etorri nintzen, ba, gu euskara elkartea gara, eta azken boladan, azken boladan, igertzen ari gara aldaketa interesgarri bat somatzen ari dela barakaldoko jendearen artean, eta Ah, ametsa izango litzateke, benetan barakaldun euskaldun komunitate potente bat eukitzea, benetan euskal kultura sendotzeko herrian behin betirako, ez da? Eta segotea, azken hogei urte hauetan egon garen bezala, Hori, ba, amets polita izango Bueno, pues bai, ya betetzen den. Bai, bai. bai <laughs> horretan, horretan gaude. <laughs> Osondo, bai. Bueno, ya siko gara elkarrizketarekin, holan ja, bai, eh, bueno, samiseteko festak bi araziko dira, ez? Eh? Gaur edo bi araziko dira. Bueno, a ver, eh, hor bai, eh. gure, gure liskarra, <laughs> ez da? Eh, eh, orain dela irurte erabaki genuen, eh, jaiak eh, larun batean astea, eta hori arrazoi argi bat zeukan e, eh, segurazki ba ostirala hasiko bagina oraindik ez legoke dana prestaturik eta obelitza, guretzatu bezen larun bat goizean e, potente astea goizean eta asteburu interesgarri egitea az, larun bat eta igandean eta ja urrengo urrengo astean ostiraletik eh, aurrera jaiak segitzen duten, naizta gero, astean zehar ekitaldi diferenteak egon. Orduan, ba, Azten dira larun batean, baina gaur bertan ja hiru ekitaldi egongo dira. Mhm. Alde batetik eh, korrikaren aurkezpena, eh, gero udal bandak eh, basaio bat egingo du kulturetzean, eta gauean atari e, tabernan e, fol sesion bat laguntasunaren eskutik. Bai. Mhm. Eta zein da aurten zabaldu nahi duzuen mesua? E, ba bueno, ez dakit ikusi baduzue gure eskuko programa, agertzen da ba, gertzen dira bi edo hiru gai, ezta? Alde batetik e, futbol, ba, eh, ausoko futbol taldeak e, eh, larogita, larogita mar urte bete egin ditu, eta zoriondu behar dugu, ba, Union Sport San Vicente. Gero bestetik, gazteak zoriondu nahi ditugu, azken amar urtetan, e, ba, Makauen konpartzak e, behin eta berriro egondalako e, jaiak e, sostengatzen, eta, eta horregatik ere, e, eh, soriondo nahi ditugu, eta bestetik e, txartel atera nahi diogu e, eh, desauzioi, ez da, kaleratxe gordinei, barakaldon, ba, azken, azken hilabetetan zenbait gauza gertatu dira, zenbait gauza larria, eta hori ere e, azpimarratu nahiko genuk, ez da. Mhm. E, bueno, urteetan, e, jai oso guztietan izan da leloan e, Orain, beharrezkoa da, ondino lelori Ba, nire ustez, e, hori mantendu behar dugu arrazoi batengatik. E, jaiak, er, herrikoiak izan behar direlako, herritarrek, herritarren txat egindako jaiak izan behar dutelako. Orduan, ba, em, agian e, kendu, kendu dezakegu daukan e, aldarrikapen komponente hori, baina benetan badauka e, oraindik eragina, ezta? Eta eta horrekin hori gure hildo bat izan behar du. E, jaiak herriak herriarentzat eginda izan behar dutela. Mhm. Eta zelako pena egiten duzue jai batxordetik normatiba berri hortaz? Bueno, a ber, eh, azkenean e, urte, pare bat urteko lanaren e, ondorio da, eta alde horretatik pozik gaude, ze eh, honekin bukatzen dugu alako alako e, eh, egoera arraro batekin, ez da? Ez da ulertzeko, ez da ulertzen, nola, zenbait auzotan ezin da, ezin zan e, jairik egin, eta beste batzuetan eh, bai ordea. Orduen, ba, auzo guztietan jairik egon da, barazo ba, bat edo bari ba, diskriminazio puntu bat desagertzen da, eta momentu honetatik aurrera, ba, auzo bakoitzak planteatu beharko ditu bere, bere jaiak, eta guk argi daukagu, e, San Bizenteko jaiba txordea bezala, ba, zenbait e, eh, aldarrikapen, e, eh, zenbait aldarrikapen egon behar dutela, ez da? Beraz, orain dikon dino, eba daude gauzak e, lortzeke. Bai, e, nero ustez, lan, lan asko egin, egin beharko litzatek, ez azkenean, e, klaro, hemen, e, diru, diru berberarekin jai guztietarako banatu behar da. Horrek zer esan nahi du, ba, orain arte, zenbait jaik, E, ba, zeukaten diru kopuru maju bat, eta ba, alako mosketak egongo dira. Eta horri gehitu behar zaio, aurten pairatuko ditugu mosketak orokorrak, ez da? Ordu ma, ba, bueno, alan bere, ba, guretzat diruarena igual ez da punturik importantena. Guretzat eh, agian importantena, izan beharko litzateke, hausuetan eh, dinamika bat sortu behar dugula, kulturalki e, adierazpen guztiak, islatzeko, ez Bai jaietan, baita urtean zehar egin behar diren, edo, edo, gure ustez egin behar diren e, ekitaldietan, ez da? bai. mm -hmm. Zelako, zelakoa da urtengo egitaragua, narran? Bueno, a ber, e, argi dago, ba, murrizketak <laughs> egon direla, e, iaz baino iru mila euro gitziago eukiko ditugu, e, baina iru mila euro horiek dira udaletzea jartzen, jartzen dituenak, ze e, lehen komentatu edo aurreratu dudan bezala ze, e, ausoko ba, tabernari salerozlek e, oso ekarpen e, itzela egin dute. Horten inoiz baino diru gehiago jaso dugu, e, komertxeante hauen gandik, eta hori bari ba, oso posten gaitu, ze ez da bakarrik dirua, baizik eta aurten e, e, zenbait dendek e, egingo dituzte e, <laughs> egingo dituzte osea, ekintzak bai bere beraien e, <clears throat> beraien e, beraien jendearen txat, baita ba, oso, e, ala, ara aurreratzen den jende guztiaren txat. Mhm. Eta pregoia nor botako du eta segatik? Bai, bueno, pregoia Union Sport San Vicente futbol taldeak botako du, izango da bihar ordu batean, eta beraiek izango dira protagonista aurten laro gaitamar urte bete egin dituztelako. Orduan, e, ustez, laro gehieta amar urte betetzen duen elkarte edo entitate batek, ba, sorion du behar dugu, sorion du behar dugula argi daukagu, ez da? Mhm. Bai. Eh, bihar, bueno, ya kontmenatu dugu, bihar e, eh, barakaldoko mhm. gazte eguna ospatuko da. Horia. Importante da gaztei beresparrua eskaintzea? Eda? Ez, bueno, a ber, eh, gazteek e, beresparrua daukate jai, jai guztietan zehar, ze beraiek e, antolakuntzan parte hartzen dute, hau da, ba, e, gazterik gabe ez litzateke jairik egongo. Hau da, hori da betiko ez da bai da, guk bagara beste belaunaldi batekuak, eta hor segitzen dugu, apurbet, e, jende gazteari ba, azken, azken aholkuak emateko, gu albo batera jartzeko eta beraiek e, jai batxordarekin segi dezaten, ez da? Orduan alde horretatik badago alako belaunaldi aldaketa bat, baina belaunaldi aldaketa, e, ez dakit nola esan, e, ordenatua, hau da, gu nahi genuen San jaiak orain dela hogei urtetikona egin diren e, eredutik segitzea, eta jendeak e, horrela, e, horrela erantzun du eta posik gaude jende gaztea badago jai batzordean, eta eta elkarte horiek eramango dute hemendik aurrera jai bat mm gure laguntzarekin zenbait ekitalditan baina beraiek ba, protagonistak izango dira mhm. Oso ondo, bueno, eta ia bukatzeko, ez dakite zeo zer ge nahi baduzu, igual eh, guraldiaren arabera. <laughs> bueno, ba, guraldiarekin... Beste ziklogenesis bat dato, ba, eh? Hori diote, baina, bueno, ja jaso dugu bat, bat bai. suspenditu egon behar izan genuen eh, egun hori. Bueno, eta horte, eta... meintxat eh, ez dago, karparik, ez dago, ez, ez, ez dugu, ez dugu, behar, Eta suspenditu, arte... baina, eh, jendea, esen etxera jun. Hori da, a ber, samizenteko jaiak zerbait baldin badukatea, jendeak benetan sinesten duela jaio hoietan, ezta? Eta han egongo garela, eh, euria egin eskero, aizea egin eskero, eta bakarri, ba, bueno, ba, beti bezala, aginteak eh, erabakitzen ez badu, ez badu ere, ba, bueno, han egongo da, le, garela, ezta? Mm -hmm. Eta, bueno, ba, jende guztiari, ba, ba, gombidatu jaietara etortzen, jende guztiaren txako ekitaldiak egiten pentsatu dugu, Eta ez dago ba, alako egun berezirik, baina guztiak bereziak dira berez, ezta? Ba, mhm. gaztentzako kontzertuak, asoka azken egunean, orduan, gauza politak egongo dira jaietan zehar, eta eguraldiak, lagun edo ez, ba, bilatuko ditugu alternatibak. Orduan alde horretatik jendea ez larritzeko, batzotnetan ja pentsatu dugu invento batzuk ba, jendea <laughs> horren bestez ez bustitzeko, ba, herri baskariak egingo dira, arkupetan, orduan eh, alde horretatik dana kontrolpean edo sasik, eh, eh, kontrolpean daukagu. Oso, ondo, vale. eskerrik asko arrate, vale, eta bueno, ba, egongo gara. Bai, bai, bai, bai hori fijo. <laughs> bueno, agur. さらかしからか Agenda. Agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Eta, bueno, hasiko gara agendarekin, Eta, bueno, eh, <laughs> ezken bilatzen, justo, gehundu nintxe egiten eh, korrikaren aldeko, o korrikaren aldeko buruz, eta da, bueno, ez dauka zegoen baina ya ez dago, cosas de... Cosas de Hemen da, bai. Bai? Bai, gauri izango ah, da. Vale, bai. korrikaren aurko eta izango da orain, saspiretan, eh, gran parada tabernan. Gero, saspita hartitan, nudal musika banda kontzertua eskainiko digu, San Bixenteko kulturetxean, Eta ondoren, amarretan, folk session atari tabernan, laguntasuna euskal folklore elkartearen eskutik. Beste aldetiz, eh, santurtxin, eh, saspita erditan, en la, eh, el casa, en la Casa Torre, eh, pasado y presente de la lucha antinuclear con Juancho Estebarantz, itxaldi bat. bihar, eh, esan dugun bezala gazteguna San Bizenten, bueno, ya esan dugun denetarik egongo da, amarretatik aurrera, eh, hemen jartzen da ordubiak arte, baina, baina gu egon gara noiz behinka, egun bat, edo egon ginen San Bizenteko jaietan, <laughs> eta ordubietan inoiz ez da joaten etxera, orduan, goitzeko amarretatik, urrengo egunak arte, Mm, gaua, gaua luzea da eta egingo egongo da denetarik San Vicenteko plazetan. Hori eta gainera gogoratu justu bihar ere izango dela gazteguna, orduan e, e lehen komentatu dugun hau bereziarekin. E, bai, e, herri Baskari, ekitaldia, jolasak eta gero makauenen amargarren urte urrenaren kantu paseoa bonko, planeki, bonko plapekin eta igual sorion txen ditugu makauenekoak emetik ez ja? ba, bai, makauen eta ekarriko ditugu gurera. <laughs> vale. Eta e, gazteriarekin jarraituz, e, bihar bebai, eskual gazteria libre eta legala, bihar larun bata manifestazioan donostian. bueno, goizeko amabitar ditan donostiako bulebarretik. barretik mhm. Ganera, concentración, fascismo, gehiagorik ni en Grecia, ni aquí, ni en ninguna parte. Eh, como hemos comentado antes, en apoyo a la Jornada Internacional Antifascista convocada desde Grecia, mañana será la convocatoria en, Bilbo a las 6 delante de la oficina del Parlamento Europeo en Bilbao, eh, Gran Vía 33. Convocan eh, Sosa Rasaquería, Gaste Comunista, ...Cascapena, Sare Antifascista, CNT, Euskal Herriko en lagunac Herri Norte, Laua Gogoan, Euskolurra Fundación... ...y Komite Internacionalistak. Joe Aupa. Toma. Igandean, da nire aitaren urte betetxea, soriona kaita, eta gero, ordu bietan... <laughs> Boa, eh? Eta gero, eh, ordu bietan, korrikaren aldeko argazkia San Bizenten. Orduan, ba, ba egon behar gara handanak, eh, ikusteko barakaldon, korrikaren aldeko jende pillo eta euskararen aldeko jende pillo dagoena. Gero txistularia, que eh, laguntasunako txistulari eta lutsanako dultxaineroen kale jira, eta ipatu nahi dugu gero ere amabietan txikitzokoan txontxongilloak izango dela itxolekin. Aitxol, bada barakaldoko amairu urtetako gazte bat, un crack eta orduan urreratu bere espektakula ikusten. Aztelenean hogeita bat, e, eh, bostarditan, ipuin kontalaria, kooperazioa, taierra, zontxongilloen munduan murgiltzeko. Umeak eta gurasoak elkarrekin hartu dezakete parte, San Bizenteko kulturetxean. Aste artean, hogeita bi, dela samizente guna, ez? Hogeita bi, abai. E, zeiretan txikitzoko berezia eta merendatxoa errekatzu kaleko plazatxoan, korrekamino kamino sumentxako jantziden interiores galok eta bat, taba, e, tabatasuna tabernak antolatuta. Manikura eta txirikorda eta hierra, <laughs> laura paindegia. Bai, salvame, me dice a mi. <laughs> eta ziterditan odoloste jana bat asuna tabernaren eskutik, eta gero arabar errizako ardoen txakolinaren eta ideazabal gaztaren daztaketa samisenteko kulturetxean. Trikipoteo, saspitar ditan alazipo fanfarrearekin. Osondo. Aste azkenean, jarrai, bueno, eh, jaiak beba izango dira, orduan saspitar ditan, Mm, gauza pio ongo dira, ala ziporen koroa taberna taberna, itxaldi teoriko praktika umen jola zari buruz, Eta bertso paseak kilike bertso eskolarekin, osoan zehar. Orduan, joaten basara, ba, sea, ba, eh, San Vicente Maldin basaude, edo koroa, edo bertsoak, edo zerbait aurki aurkitu. bai, eta gero sortxiretan, humore asoka, humorezko bakarrizketa, eh, Unión Espon eh, Sport Tabernan. Y ahora es cuando nos empezamos a liar con la agenda, ¿no? Porque tenemos más cosas, pero que ya hemos pasado el día. Entonces, eh, hoy a las 7 en la Kelo, en Santurce, el cine de la CNT 1936-1939. Es una película que están presentando en la Kelo. Y el sábado 19 a las 6 en el frontón de Mamariga se va a hacer un, un homenaje a Pili Bengoechea. Y ya para terminar con el jueves, con el ostegun en la Saya, del jueves 24, de 5 a 7, San Vicente Kirolirian, Atea Kirekitzeko Eguna, Gero Saspiter Dita, Neguski Taldeko Logistaren, eta Frakinez Bizkaia Talden Itxaldia, e, eh, eta sortxiretan musika rumeroa, pasajero sin billete taldekin, San Vicenteko Garagardotegian. Orduan, aste mobidita barakaldon, eta bueno, hortik egongo gara San Bizenten, edo beste leku batzuetan, eta ondo pasa. Berdin, eta musu bat guztien txat. Agur! bera Bote kanta zein dantza bota izuz kalera Aizan moten zerra bilantor bage urera Aizan moten zerra bilator ba urera Barakako zora ongi etorri Aio Ai ongi eongi Itzutu barik eldu geugaz batzan bera acaso fresco.